Hola, hola, hola, gent del que m'acabo d'enterar, que trauran la pel·lícula de l'equip. Ah, que fort, que fort! Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. pim. bé, bé, vosaltres què, sou fans de l'equip A? Bueno, sí, antics fans, bueno, ara ja de lo que hi ha, sí, eh, fans de l'equip A. I aniràs a veure la peli? Mm, fa una mica de por, però bueno, sí, per anar-la a veure, no? Què estaries disposat a pagar? Hosti, depèn. Poc. Sempre estic disposat a pagar poc. Jo. <laughs> I tu en quin personatge t'identificaries? Amb el Guaperes. no, bueno, amb el negre, que tenia més canya. Com es deia, com es deia? Eh, MJ, MJ o Mr. T. Un, un, no sé, un dels dos. Jo només me'n recordo d'aquest i de l'Aníbal, ja està. I de la furgoneta negra, que era... Jo volia una furgoneta així de petita. Doncs ens comprarem una furgoneta, gràcies! anem a contactar amb més friquis de l'equip A. Aquí tenim... Sou friquis de l'equip A? Sí! Qui, quin, quin personatge, en quin personatge us identifiqueu més? Ah. TJ! TJ, sin duda. Quin, qui és el TJ, que jo veig molt despistada? El que sube al tejado. TJ de, de, de tejado, ¿no? Vale, clar, clar. I... Aníbal, porque me gusta mucho fumar puros en la intimidad. <laughs> Una novia que le agrada fumar puro. Y, yo con el negro que creo que se llama va, MA, no, no me acuerdo. o, o, o MJ? No, no, es, MA es el, actor, ¿no? Y el personaje, ¿cómo era, no? O era Da igual, eh, el negro, el negro, ¿no? El negro, tú sabes que es el negro, es el, único negro que A mí me gustaba el negro porque llevaba collares y bisutería fina. Ah, bisutería fina. <laughs> ¿Y, ¿Y qué? ¿Ni de la peli o qué? ja sí, home. Ja me l'he comprat, ja. l'entrada. Com que te l'has comprat? A que no... L'entrada, l'entrada. Encara no, eh? Sí. Ui, aquí hem pillat a una, a una, una, una mentidera. Vale, vale. Moltes gràcies. <laughs> Vale. Aquí tenim algun fan de l'equip A? No, ningú mira l'equip A, en sèrio? Jo l'havia vist algun cop, sí. Doncs pues ara en trauran la peli, en sèrio. Tu en quin personatge t'identificaries més? De tots ells? Te'n recordes del no nom? No recordo, era ah. Algú, uh, el negre, hi havia el negre. El negre, el que tenia molta força, no? Era... Després hi havia el Lligon, el rosat Lligon, el que era molt estrambòtic, no? el que feia de, de molts personatges, i després el líder. Clar, són per eh, estereotips molt fixats i en principi no m'identifico jo amb ells, però evidentment feia gràcia, bueno, veure personatges tan diferents. Pues... I tu aniràs a veure la peli? No. ho sento, eh, equipo A no us vindrà a veure la pel·lícula. Bueno, t'haig de dir que els actors que, que faran de que personatges estan que te cago. O sigui, he vist la foto i, nena, sí, val ja més la pena el, que la sèrie, eh? El, he vist el que farà de, de guapo, que és aquell que... Que és guapo, és guapo. Vegas, que és guapo, és guapo. I el Liam Neeson me sembla que era el que feia de líder, en vez d'en Bruce Willis, que s'havia plantejat. Sento interrompre, sento interrompre la vostra conversació, però qui d'aquí... Que te calles. Qui d'aquí és fan de l'equip A? Nadie, Todo el mundo, sí, los yo, yo soy fan. Nadie es fan? Fan, fan no. Jo ho veia. Tu veies? Jo ho veia i a més a més he de confessar que em vaig gravar amb un radiocasset un episodi de... L'equipo A. Oh, yeah. Pues, tio, ara em tret la pel·lícula. Quants anys tens, Nico? Em tret la pel·lícula. Molt bé, molt bé. L'aniràs no a veure o què? Quan? La fan pel juny. Bueno, pues sí, ja m'ho <laughs> recordaràs, però sí, s'ha de veure. En quin, en quin personatge t'identifiques més? M'agradava bastant el Murdo, que era el que estava una mica boig, m'agradava bastant, la veritat. <laughs> Aquest ha dit que només s'ho mirava, però se sap el nom d'un de, de dels protagonistes, o sigui... Home, era el que més m'agradava. Però bueno... Ah! El, el, el Fènix, és el Fènix, eh? era el Fènix, veus com va ser. La vida sobreviven buscados por la justicia. ¿eh? Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Hola, ¿tú eres fan del equipo A? Bueno, ahora ya no. Pues ya ha mucho tiempo, pero cuando era pequeño, sí. Pequeño decir que yo tengo 41 años. Pues no los aparentas, eh, guapo. <laughs> a ver, y ahora han sacado una película del equipo. ¿A tú la irás a ver? Va a ser que no. No, te tengo que advertir. Si te, das, cuenta, ves ahora series que cuando eras pequeño te gustaban, ya ves los fallos y lo mal que ha hecho. Ya, pero te advierto que los actores están quete, quete. Bueno, ya miraremos. Si están como este, yo ya me conformo. <laughs> Acaba de pasar un obrero. No es obrero. ¿Qué que coño va a ser obrero Ese. Ah, ese. Madre mía Dios. <laughs> Está como yo, pero no hombre. <laughs> Oye, ¿y con qué personaje te identificas más del equipo A? Yo. Es que no me acuerdo cómo se llamaban. Con el loquero, con el Aníbal, me parece que se llamaba. Más o menos. Ratos muy eufóricos y ratos muy serios. <laughs> Pues gracias. De nada. El equipo A! El equipo A! Uh! Ho sento, eh? que se ha sigut lamentable, ha una puta birria. Para ya, coño.